บุ๊กทูสามสิบสามสิบที่ร้านอาหารสองรีสตอรันเดะนี่ขอน้ำแอปเปิลครับลิงโกจูสโอเนกายชิมัสขอน้ำมะนาวครับ เลมอนเอดโอเนกายชิมัสขอน้ำมะเขือเทศครับトマトジュースをお願いしますผมขอไวน์แดงหนึ่งแก้วครับ赤ワインを一杯くださいผมขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วครับ白ワインを一杯くださいผมขอแชมเปญหนึ่งขวดครับ ชシャンペンを一杯ください。คุณชอบปลาไหมครับ魚は好きですかคุณชอบเนื้อวัวไหมครับ牛肉は好きですかคุณชอบเนื้อหมูไหมครับ豚肉は好きですかผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ 何か肉料理以外のものをお願いします。野菜の盛り合わせをお願いします。早くできるものをお願いしますคุライス付きにしますか คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมครับヌードル付きにしますかคุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมครับじゃがいも付きにしますかรสชาติไม่อร่อย口に合いませんอาหารเย็นชืด料理が冷めていますผมไม่ได้สั่งจานนี้